Одамна беше, <laughs> колку саботи, Јани имаше од Сабајле, може би цел месец. Застанавме во 12 стих од 14 глава од Откровение. Тројната ангелска вест ја проучуваме. Четрнаесет, дванаесет откровение, многу познатиот стих. Тука е трпението на светите. И за трпението зборувавме последниот пат. И сега следи. Тука се, значи, тие кои што ги пазат Божите заповеди. Е, ова е една типична адвентистичка проповед, ке биде, поготово за оние кои што ќе гледаат, ако гледаат некој од некои други деноминации, ке речат, е, ова е типично адвентистичка проповед за Божиот закон. Епа за оние кои што сакаат да сватат, ќе треба да ги гледаат и предходните, ќе треба да гледаат посебно и следната проповед, кај што ќе зборуваме за верата Христова, за да ете не е речат, ете ги овие легалистите, повторно за законот. Епа, законот на вистина <laughs> зазеве на многу, едно многу битно место во цела оваа голема борба. Покрај овој стих, уште на две места, значи на три места вкупно во Откровение се спомна овој израз ги пазат Божите заповеди, или ги исполнуваат, или ги држат. Се исто му се фаќа. А едно од тие места е 22 глава, 14 стих, кој што во овој превод, ама тотално е утнат. 22 глава од Коровина, 14 стих. Блажени се оние кои што ги исполнуваат Божиите заповеди, а не ги перат своите облики. Значи, блажени се оние кои што ги исполнуваат заповедите, за да имаат право на дрвото на животот, и за да можат да влезат во градот ни спортите. И Откровение 12.17, малку наназад, исто и овде се спомнува тој израз, повторно во контекст на црквата на остатокот. И змеот се разгневи на жената и отиде да војува против другите од незиното семе, против остатокот, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Значи, против оние кои што не ги имаат, не ги проповедаат, туку против оние кои што ги пазат, против оние кои што ги исполнуваат Божите заповеди. <clears throat> Веднаш на почетокот да разјасниме за некои кои што може би се прашуваат па дали сега и за кои заповеди овде станува збор, Еве, да видиме накратко, да отвориме во Матеј 19 глави, да се подсетиме баш на богатиот младич, кој што мислам Зорица го спомна, на момчето, богатото момче. Во Матеј 19 глава, кога тоа ќе праша учителе добар, од 16 стик читам Матеј 19, какво добро да направам за да наследам, односно да имам вечен живот, И Исус му вели, зашто ме прашуваш за добро, еден е добар, а ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. И сега му кажува кој. Овде се конкретно 5 од 6 од втората плоча, тоа јасно укажува на тоа дека овој израз, кој што на многу повеќе места се среќава, меѓутоа еве само конкретно две места, кога се мисли на, па, на изразот, кога се кажува пази ги заповедите, конкретно на овие три места од Откровение, кои што испомнафме, се мисли на Божиот морален закон, Де сте заповеди. Еве Јаков, Јаков, втора глава, посланието до Јаков. Втора глава, 10-11 стих. Зашто кој го пази целиот закон, значи овде закон, значи често пати се среќава изразот закон или заповеди, кој го пази целиот закон, а се сопне само ведно станува виновен за се, зашто оној кој рекол, и сега, не прави прелюба, рекол и не убивај, и така натаму, и така натаму. Значи, повторно аудира и Јаков овде, јасно кажува, на Божиот закон, на десте Божи заповеди. И сега, ако се вратиме во Откровение 12 глава 17 стих, значи во контекст на последните случувања, во тоа што ќе и се случува на црквата, на остатокот овде гледаме дека змеот толку многу е гневен на жената и поготово на оние од остатокот затоа што ги пазат Божите заповеди. Значи, гјаволот е гневен на група на луѓе, на мала група на луѓе, секој што остатокот е мал, остаток затоа се нарекува, кои што ги пазат Божите заповеди. Гјаволот е гневен на Божите заповеди. Гјаволот е гневен и на Бога од кога, од каде и зошто, ајде да се посетиме во Езекијал 28.14. Езекијал 28 глава 14 стих. Што беше гјаволот, односно Луцифер пред својот пат? Ој стих велите поставив како раскрилен херовим заштитник. Беше на светата Божја гора, одеше среде огнено камење. Луцифер беше херувим заштитник. Ако отвориме во излез, втора Моисеја, 25 глава, кај што ги гледаме инструкциите што Бог ги дава по тоа како да се изготви, да се направи ковчегот на заветот и односно оној престол на милоста или очисту, э, очистувалиште, како што е наречено овде во овој превод, еве што читаме 25 глава излез од 17 стих очисти направи го исто така од чисто злато, нека биде долго 2,5 лакти така натаму, и скови, 18 стих, и два херувима од злато за двата краја на очистилиштето, што е престолот на милоста, ковчегот на заветот, како сакате, направи еден херувим за едниот крај, а другиот херувим за другиот крај. На, прицврсти ги на двата краја на очистилиштето, да составуваат еден дел со него, значи исцело. Херовимите нека ги рашират своите крилја во височина така што ќе го засолнуваат со крилјата очистилиштето или престолот на милост. Каде бил поставен Луцифер? Како прво, како најубаво создание, веднаш до Божиот престол, да го закрилува, да го заштитува, А, а што се наоѓа во основата на Божиот престол? Што се наоѓа во ковчегот? Е многу лесно прашање за еден адвентист. Но ајде да видиме што се наоѓа. Второ законие, 10 глава. Што е основата на Божиото владење? Што е основата на, на владењето на било која влада? Второзаконие 10 глава 4 и 5 стих. И напиша тој на тие плочи како и порано, че ова е обновувањето на законот, Господ напиша, повторно ги напиша плочите, Десете заповеди што Господ ви ги рече на планината од среде огнот на денот на собро, на собиро, тогаш Господ ми ги даде мене, мој се кажува, се свртев и слегов од гората ги положив плочите во ковчегот што го направив и останаа таму како што Господ ми нареди во основата на Божиот престол е Божиот закон. И видите на кое, на какво место, каква почест посебно имал овој, ова, ова суштество, овој ангел, Херувим Луцифер. Но, од закрилувач, од заштитник, станал оној кој што во кој што ќе зачне беззаконието. Значи, сега читаме во, Луци, а, во Езекијал, <laughs> се извинувам, <laughs> во Езекијал 28 глава, 16 стих, тргувајќи изобилно, значи се враќаме повторно во Езекијал 28.16 сега, тргувајќи изобилно се наполни со насилство и сгреши. Ја би го прочитал првим 15 Совршен беше, Господ кога создава, создава совршено. Совршен беше по своите плачите од денот на своето создавање, и затоа и беше совршен. Додека не ти се зачна беззаконие во срцето. Тргувајќи изобилно се наполни со насилство и сгреши. Така те отфрлив од Божјата гора, те истргав херувиму заштитник од средината на огнените камења. Падот на Луцифер. Зошто? Зато што се зачнало беззаконие. Зато што сгрешил. Што направил Луцифер со други зборови? Се зачнало беззаконие, сгрешил. Што направил? Направил греф. Што е гревот? Кршење на законот. Беззаконие. Беззаконие во овој превод има уште по јасни преводи кај што се вели децидно се кажува дека тоа е кршење на законот. Че значи, Луцифер го прекршил законот. Знаете ова кога вели овде тргување, што бил трговец Луцифер? Со што тргувал? Овој збор, тргувајќи, има исти корен, како и зборот што ќе го најдеме во Левит, Левитската книга, Трета Мојсева, во 19 глава, 16 стих. Не разнесувај клевети, не клевети. Истиот корен на еврейски збор, ракал. Тргување, клеветење, или во другиот превод мислам дека стои, Данило, може би читаш таму, не е шири лаги, така ли беше? во овој стих 19, 16. Не шири лага, не клевети, не разнесува клевети меѓу твојот народ и не станува против животот на твојот ближен. Гјавол сгрешил и гјавол почна да, почна да шири лаги за кого? За својот создател. А Јован, да се подсетиме на едно од стиховите од тоа што може и лани некаде да проучавме, во својата Евангелие, во 8 глава, 44 стих, кога Исус им се обрека на фарисеите, што им вели? 8 глава, Јован, 44 стих, Вие потекнувате од вашиот татко Гјалот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си, тој беше човек убиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Луцифер почнал една кампања уште на небото и успел да измами цела една третина, како што вели во Откровение 12 глава од ангелите. Видите што пише во оваа бела книга, така ја викам јас, оваа бела книга, оваа бела книга, големата борба, во, на 520, 512 страна ќе читаме најнапред, Значи, 512 страна од овој новиот превод, не знам каде се наоѓа во другите преводи, меѓутоа како и даја, тоа е во главата потеклото на злото, 29-та глава. Вели, напуштајќи го своето место во непосредна Божја близина, видовме каде бил Луцифер, отишол меѓу ангелите да се е дух на незадоволство. Што бил незадоволен Луцифер? Што сакал? Сакал да биде како Бог. Да го заземе неговото место. Отишло меѓу ангелите да се дух на незадоволство. Вршики ја својата работа потајно и криејќи ги своите вистински намери по плаш на почет кон Бога. Внимавајте. Ова ден денеска се случува. Ова ден денеска се случува. Меѓу така наречени христијани, така наречени свештеници и така натаму. Вели, вршики ја својата работа потајно и кријеќи ги своите вистински намери под плашт на стравопочет кон Бога. Значи, тој наводно покажува стравопочет кон Бога, а уствари ја бутка својата агенда. Се трудел, еве што правил, да предизвика незадоволство кон законите според кои се управуваат сите небесни существа. Значи, Тоа е првиот предизвикувач на хаосот. Ете, кога немате закон, кога имате беззаконие, тоа е анархија, тоа е хаос. У било која држава, без закон, тоа не е држава. Тврдел дека тие се непотребно ограничување. Сатаната докажувал дека ангелите, бидеќи по природа се свети, се внимавајте, ова е оној познат постмодернизам, постмодернистичко размислување, е од кај потекнува, Сатаната докажал дека, докажувал дека ангелите, бидеќи с по природа се свети, треба да го слушаат гласот на својата собствена волја. Она што за тебе е исправно, е исправно. Прави го. Настојувала кај нив да предизвика сочувство кон себе, прикажувајќи се така како Бог неправедно да постапува со него, со тоа што на Христа му кажувал највисока чест. Е, любомората негова, каде била? Коренот на Любомората тврдел дека барајќи поголема власт и чест не оди кон извишување на самиот себе, туку сака да им обезбеди слобода на сите жители на небото. За со тоа да можат да постигнат повисок животен степен. Внимавајте. Че значи, гјаволот сака да не обезбеди слобода, за да постигнеме повисок животен степен. Во следниот цитат, кој што се нави на 517 страна, Елеват вели, постојано повторувал дека на ангелите не им е потребен никаков надзор, туку треба да бидат слободни да извршуваат својата собствена волја, која секогаш ќе ги води исправно. Ги критикувал божествените закони како некое ограничување на нивата слобода и изявил дека негова намера е да го укине законот. Е, која била неговата намера. Значи, за да срушиш не, нечија власт и влада, треба да го срушиш законот. Па да поставиш некој свој закон. А, значи, негова намера е да го укине законот за небесната војска, ослободена од овој јарем, да може да постигне повозвишен и пославен живот. Еве, слични зборови, како во предходниот цитат. Повозвишен, пославен живот. Не ве подсеке ова на првото искушение во кое паднале нашите праводите Адам и Ева. Значи, Луцифер од небото целата оваа агенда потоа префрла и на земјата и успео, за жал, да ги бутне во греф, во беззаконие, во а, значи, бунт против Бога, нашите прародители од кои што сите ние водеме потекно. Ја имаме таа грешна природа. Але да отвориме во Битие, во, во Битие трета глава, значи прва Мојсиева трета глава, познатиот текст, од први до пети стих, како тоа Луцифер преку змијата успел во својата намера. И да ги видиме повторно пресликани овие негови размислувања, овие негови намери, од небото и овде на земјата. Змијата беше полукава, вели текстот, од сите полски животни, што Господ, Бог ги направи. Таа е рече на жената, на Ева. Вистина ли дека Бог рекол, не ке јадете од ниједно дрво во градината? Бог не рекол такво нешто, меѓу тоа за да ја наведе на муабет, кажал вакво нешто. Вистина ли дека Бог рекол дека нема да јадете од ниједно дрво во градина? Не треба да јадете. Е па што ќе умрат од глад? Што ќе јадат? Жената рече на змијата се јадат нормално, за да предизвикаш некого на, на, на, на разговор, на, да, да ти одговори, соодветен начин е овој, чи Еве е лукавштината на гјаволот. И жената му и одговара на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, од дрвата во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече, не јадете од него. И не допирајте го за да не умрете, ова Господ не го рекла, ама која ке ве вовлече гјаволот во муавет, во дискусија, е тука веќе ви има на своја тло. Измијата и вели на жената, повторно, за да ја наведе, за да ја подбуцне на одговор, да, поб, да побара, значи, да продолжи таа дискусија, што вели, што ја вели змијата на Ева, не вие нема да умрете. И сега во Ева, во незината глава, може да предпоставиме што се случува. Па како сега, Господ рекло дека ќе умреме, рече дека ќе умреме, а сега овој вика, нема да умреме. Што се крие сега за цето ова? еве го неговото тргување, еве го неговото клеветење, манипулации, лаги. Туку Бог знае, внимавајте сега, дека во оној ден, кога ќе јадете од Него, ќе ви се отворат очите. Демек, вие сте слепи, Господ сака слепа послушност од вас, е која ќе апнете од тоа, од забранетиот плод, на вас ќе ви се отворат очите. ке влезете во една нова сфера на живејање во еден посвет, по возвишен живот, тоа вам Господ ви го брани. И вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Што сака да каже се? Значи, во една смисла ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Пазите, кој е тој кој што го дефини, дефинира што е добро, што зло? Господ. И тоа пред се на кој начин? На кој начин ние дознаваме што е добро, што зло? Па преку законот. Гјаволот и вели на Ева, не, вие ќе бидете сега како Бог, вие самите ќе дефинирате што е добро, што е зло. Па нели е истата мисла од, она, од, небо, од на небото? Луцифер рекол, ангелите се свети, тие треба да си делуваат според својата собствена волја. Како што ги сече паметост, знаеме да кажеме, со своја глава тоа исто и го вели на Ева. Че законот, законот не е во нас. Да, треба да биде, тоа е главната цел, да биде запишан во нашите срца, законот не сум јас, законот е надвор од нас. Оној кој што дефинира што е добро, што е зло. И видите, тоа не застанало таму, Таа, тие негови идеи се шират и ден денеска. Еве само да да се подсетиме на едни убави текстови во Езекиел, значи отворете во книгата на пророкот Езекиел, најнапред во 13-то поглаве, Езекиел 13-то поглаве. читаме за тоа какво слово му дошло на овој Божи пророк, на Езекијал, за тоа време, меѓутоа да пресликаме и за во наше време. И пак ми дојде Господо слово од првиот стих. Човечки сине, пророкувај против оние што се прават пророци во Израел. Речи им на тие пророци што пророкуваат според својата глава. Чи биле овие приврзаници? чија идеја следат. Но гјавот. И тие пророкуваат вака, чујте го Господовото Слово. Господ збор зборува вака. У ствари, добро, тоа е веќе, се извинувам, тоа, е, тоа се зборувате на Господ преку пророкот, вели, чујте го Господовото Слово, тие таквите пророци. Господ Бог зборува вака. Тешко им на безумните пророци кои што го следат својот дух, својот памет, а ништо не гледаат Интересно е овде, Господ сака да каже дека оние кои што одат и прават како што ги сече паметот, тие не, не живеат некој повозвишен и посвет живот, току тие се слепи. А гјаволот рекол, ов, ќе ви се отворат очите. Тие твои пророци Израелу секако лисици меѓу урнатини. Но зашто лисици ги нарекува? Ти видиме во еден друг текст, малку понатаму во Езекијал, лав спомнува лисица. Пошто е позната лисица? По да, од приказните. По лукавост. Вие не се искачивте на проломите и на дзидови, и не дзидавте дзид околу Израелевиот дом. Зошто би служал дзид во тоа време? За заштита. За да се одржите во борбата во Господовиот ден. Нивните привиди се суетни и лажни се нивните пророкувања. Зборуваат Господово слово, а Господ не ги испратил. И уште чекаат дека ќе им се исполнат зборовите. Зар не гледате дека видинијата ви се празни и дека ви се лажни пророкувањата кога велите Господово слово, а јас не зборував. Вие велите Бог вика така, меѓутоа јас не сум рекол такво нешто чиви се овие слуги? Повторно на гјаволот. Бог рекол, ке умрете, гјаволот вели, не, нема да умрете. Затоа Господ, Господ зборува вак, затоа што зборувате суетно и гледате лага, еве ме против вас. Значи, Господ е против ваквите. Еве ме мојата рака ќе биде против пророците што гледаат суетно и што пророкуваат лага не бидат веќе во собирот на мојот народ, не бидат запишени во книгата на Израелевиот дом, никогаш веќе не ќе стапнат на Израелевата почва. И ќе знаат дека јас сум Господ, дека јас сум Господ Бог. Зошто го измамуваат мојот народ, велејки мир, кога мир нема? Денски живеем во едно такво време. Кога често пати се слуша таква порака. И доека едните одат за да се зацврсти дзидот, Ние сме повикани како дзидари, да ги дзидаме урнатините, да ги обновуваме урнатините. Доека едните, значи, одат за да се зацврсти дидо, тие сакаат само да се намачка со вар. На што ја асоцира ова? Да изглед, ќе изгледа убо овака, ама шо ти урнатини, ајде, земете само да мачкате ги со вар, изгледаат можда убаво, како Исус кој им вели на фарисеите, вие сте како окречени гробови. Однадвор сте супер, ама внатре ви коски. Нема фајде ако дзидот не ви е изграден, и ако е само урнатини, вие да, да го офарбате, да го окречите. Речи им на оние кои што сакаат само да се намачка, ке падне, ке удри силен поројник, ке фрлам на него град како камења, ќе беснеат буроносни виори. Еве дзидот ќе падне, неки или се прашаат тогаш каде е сега варта со која што го измачкавте. Е, денеска има многу такви кои што обелуваат, многу молери од проповедници, од свештеници, од не знам што. Меѓутоа, тие таквите не може да ја обелат работата, како што знаеме да кажем. Ти само криво ги представуваат работите, а сега да отвориме во сличен еден текст, во исто во Езекијал, малку понапред, 22 глава. Како едно проширување на ова. 22 глава од 23 стих. Ми дојде Господово слово, повторно Езекијал кажува, Господ му се јавува и му вели, човечки сине речи уште, ти си земја уште не е очистена, која што неа изми дождот на гневниот ден Во незината средина има заклетви од пророци. Како лавовите што рикаат, еве сега имаме лавови, овде имавме лисици, овде имаме лавови. Знаеме кој беше представен како лав, што рика. Лаови, како лаови што рикаат и што го раскинуваат пленот ги голтаат луѓето, им ги одземаат богатствата и скапоценностите множики ги вдовиците среде неа. Незините свештеници не го почитуваат мојот закон. Не дзидаат дзидови. Законот е заштита. Целото Божие Слово е заштита. Една убава глава има во оваа бела книга Библијата наша заштита. Значи, не го почитуваат мојот закон и ги обесветуваат моите светини, не разликувајки го светото од несветото. Па ако не го почитувате Божиот закон, како ќе разликувате што е свето, што е несвето, што е чисто, што е нечисто. Тоа е најнормална последица на непочитување на законот. Не разликуваат, значи, не разликувајќи го светото од несветото, не учејки се да го разликуваат нечистото од чистото. Ги занемарија моите саботи. Колку многу денеска ги занемаруваат Божите саботи со тој Божиот закон. И велат, неделата е Божи ден сега. Исус воскрсна во недела, па ние сега славиме недела, иако никаде Господ не рекол такво нешто. Без сум во нивната средина, замислите се. Тие го слават, наводно Господа, меѓутоа Господ е без чест во нивната средина. Не изидите старешини, значи, че видите имате пророци, тука свештеници и старешини, како волците што го раскинуваат пленот. Лисица, волк, лав. Хм. Убав опис. Како волците што го раскинуваат пленот и што пролеваат крв, ги упропастуваат луѓето лакоми на добиток. А незините пророци, сето тоа го премачкуваат со вар со белило, овде вели. Исто. И го покриваат со суетни видења и со лажни пророкувања, велејки Господ Бог зборува вака, а Господ не рече така. Народот на земјата пак прави, затоа што не го почитуваат законот, обесветене, прави насилства, секакви насилства, грабежи, го гнетуваат сиромашниот и бедниот, и придојденикот гугнетуваат гнетуваат без право барав меѓу нив некого за да ги подигне зидовите и да застане на пробоите пред мене во одбрана на земјата, та да не ја сотрам и не најдов никого, жалосно. За Израел во тоа време, жалосно за, за денес, ако е тоа така. И затоа го излеав својот гнев врз нив, па ги сотрев со окнот на својата јарост. Врз кого паѓа Божиот гнев овде? Врз оние кои што не го почитуваат Божиот закон, кои што ги заборавија саботите, кои што не учат што е свето, што е несвето, што е чисто, што е нечисто. Туку учат, ја учат она, ја тераат она агенда на гјаволот. Абе, тоа што е добро за тебе е добро. Како те сече паметот, така прави. Но овде гледаме дека Божиот гнев паѓа токму врз тие таквите лажни свештеници, пророци, па и во Новиот Завет, заем Исус не кажал и не предупредил во второ послание до Коринќаните, 11 глава, второ послание до Коринќаните, 11 глава. Од 13 стих. Зашто таквите луѓе се лажни апостоли и измамливи работници кои се преправаат во Христови апостол. И ова не е чудно воопшто, зашто самиот Сатана се преправа во ангел на светлината со плашт, навидум покажувајќи понизност, почитувајќи го Господа и така натаму. Тогаш не е ништо големо, ако и неговите слуги се преправаат во слуги на правдата, но нивниот крај ким биде според нивните дела. Воно е оган од суфр и оган. И некој ќе рече, законот не е важен. Како Исус се поставува спрема законот? Ајде само два стиха. Јован 14.15, што всушност значи за него законот? Ако ме любите, ќе ги пазите моите заповеди. А денеска сите се полни со во своите усти Ние го любиме Господа, ние ова правиме, ние она правиме за Господ. Ако ме любите, ќе ги пазите моите заповеди. Колку едноставен стих. И што е тука току теолошки тешко длабоко да се разбере. Или во Јован 15.10. Ке останете во мојата љубов ако ги запазите, моите заповеди, како што и јас ги запазди заповедите на мојот татко и останав во неговата љубов. Исус не оставил совршен пример. Сличен стик како и предходен. Значи, ке останете во мојата љубов. Ако ме любите, ке ги пазите заповеди. И ке останете во мојата љубов ако, ги, ако продолжите да ги пазите заповеди. Како што јас тоа го правев. Што рекол Јован во посланието, прво своје послание, значи прво Јованово послание, <clears throat> во втората глава, третиот и четвртиот стих. И по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме неговите заповеди. И многу јасен четвртиот стих. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажеци и вистината не е во него. Значи, пак со лукавиот, со лажгото. Сега во Мати 7 глава му доаѓаат, па ние во Твоја име проповеди, проповедавме, евангелизација држевме и така натаму, и така натаму. А Исус им вели, одете од мене, не ве познавам, вие кои што правите беззаконие. А овде вели, кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажете. Исус не ги познава таквите, вели, не ве познавам, вие кои што правите беззаконие, вие кои што го кршите законот. Или во петата глава, третиот стик од Прво Јовано, зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. И не е вопрашање легализам, ќе видиме следната сабота. Ние сме виделе <laughs> веќе и знаеме, но следната сабота, затоа што ќе зборуваме за верата Христова, ќе видиме како тоа не се тешки Божите заповеди. Но сега да се посетиме уште еднаш во контекст на последните настани, библиските пророќства кажуваат дека токму малиот рок, кој што е наречен во второ послание со уњаните човек на беззаконието, и не случайно, што прави? Значи, второ послание до Слонјаните, втора глава, да отвориме во тој познат текст. Второ послание до Слонјаните, втора глава, од трети стих. Никој да не ве измами, значи нема да дојде господовиот ден, се доека не се случи да дојде до отпаѓање и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта. Кој се противи и се воздига на се што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божиот крам и ќе се представува себе си като е Бог. Чија е оваа агенда повторно? Од почетокот. На Луцифер. Тој е тој кој што сака да седне на Божиот престол. Не помните ли дека ви го зборував ова уште кога бев кај вас и сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во свое време, зашто тајната на беззаконијето веќе действува, само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува и сега ја задржува. И во ова наше време се уште ја задржува, меѓутоа не за долго, И тогаш ќе се јави беззаконикот кога Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓе. Затоа што тој е беззаконик, за жал. Тие, таквите таки ќе завршат. Тој е малиот рок, кој што во Данило, во книгата на пророкот Даниел 7.25 кажува дека ќе... Ајде да прочитаме. Даниел 7.25 Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот. И тој го направил, не само што помислува. И светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за две времиња и за половина време. Малиот рок, човекот на беззаконијето, нема му смета Божиот закон. На Луцифер му смета Божиот закон. Божиот закон е во средиштето на големата борба. Не можете да го заобиколите никако. Откровение 12 глава, да отвориме пак. Во тој текст, но доека стигнеме до 17 стих и читаме први 13 и 14. И кога змевот виде, виде гјавот, виде дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената, црквата, која што го роди машкот. На жената пак и ги дадоа двете крилја на големиот орел, за да одлета во пустината на своето место, каде е храната за едно време, за две времења и за време и пол. Еве го истото, истиот овој период, како и во Данило 7.25, настрана од лицето на змијата. 17 стих, измеот се разгневи на жената и отиде да војува против другите на земното семе, против оние кои што ги пазат Божите заповеди. Малиот рок, човекот на беззаконието, се дрвна да го смени Божиот закон, но Бог има свој народ, Бог подига свој народ токму во тоа време, на крајот од тие 1260 години, кои што ги пазат Божите заповеди и, го имаат Исусовото сведоштво, кој што е духот на пророштвото. Дјаволот е луд, дјаволот посебно ги има на удар оние кои што ги пазат Божите заповеди и некои што ги имаат и духот на проштвото. И тоа е многу на удар во денешно време. Значи, еве, гледаме како во средиштето на оваа голема битка е токму Божиот закон. Зошто? Затоа што Божиот закон е препис на Божиот карактер. И кога некој удира на Божиот закон, удира на Бога. И еве, Еве ги тие контрасти во, во Откровение, кај што, еве, во 14 глава Откровение, 11 од стих, гледаме и видовме, врз кого пага Божиот гнев, врз оние кои што му се поклонуваат на зверот, вели 11 стих на крајот, и на неговиот лик, и кој ја прими ознаката на неговото име. За да потоа во 12 стих го гледаме оној контраст, Од друга страна ги имаме оние кои што му служат на Бога, кои што го држат Божиот закон. Оние кои што го следат зверот, се оние кои што, на кои што им смета Божиот закон. Оние кои што сакат да живеат како што и да творат она агенда на гјаволот, што на самиот пошто, кој што рекол, живеј како што ти е угодно, така живе, според твојата воля. Или еве тој контраст го имаме и во 22 глава од Откровение 14 и 15 стих. 14 од веќе го прочитавме, да го прочитаме пак. Блажени се оние кои што го држат Божиот закон или ги исполнуваат Божите заповеди, за да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот на спортите. Тие ќе бидат во градот, а оние кои што ќе бидат надвор, ќе бидат кучињата, вржалците, блудниците, убиците, идолопоклониците и секој кој сака, ја сака лагата и лаше секој оној кој што го крши законот, со други зборови. Или Откровение 21 глава, 7 и 8 стих, повторно контраст. И ете, доаѓам скоро блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга, и јас, Јован, сум тој, се извинувам, 21 глава, читам погрешен стих, 7 и 8 стих. Кој победува, го наследува ова, и јас ки му бидам Бог, и тој ќе биде син. А на штрашливците, и на неверните, и на гнасните, и на убиците, и на блудниците, и на вражалците, и на идолпоклониците, и на сите лашци, нивниот дел име во езерото, кој гори со оган и суфур, тоа е втората смрт. Кој победува? оние кои што го творат, оние кои што го држат, Божиот закон, оние кои што со Божја помош нормално го победиле гревот и го држат Божиот закон со Божја помош. Христос преку нив за тоа како, за да не должам понатаму и за да не испадне дека сме легалисти, ќе видиме во следното продолжение, кое ќе зборуваме за верата Христова. Значи, Божиот законите како е битен. Не може таму да се чепка од едноставна причина што се кавате кој го запише Божиот закон на плочите. И зашто од цела Библија, кај што Господ вдахновил своји слуги, пророци, овчари, не знам се, каков тип на луѓе да ги запишат Божите зборови. Меѓутоа, за тој дел, кај што Божиот закон опрашање, тој сам со свој прст го запиша. И тоа на камени плочи. Божиот закон е непроменив. Божиот закон е исто што и Бог во смисла на тоа дека тоа е препис на неговиот карактер. И целата битка, целата борба е токму тука сушност гаолот сака и цело време тоа го прави да го наклевети и го клевети Господа дека тој е лажец, дека тој е тиранин, дека никој не може да го држи законот, а Господ гледаме да објасни кој дека на крајот из цело целиот период на историјата имал свој народ и ќе има на крајот посебно народ кој што ќе го одржи законот, кој што го одбрани неговиот карактер. Нека му е слава на Господа. Амин.